Laboretxingudi izenarekin kontsumbo talde berria sortu da bebidazua eskualdean. Larun bat ontan elkartearen saltokia estrenatu dute. Ekonomia sozial eraldatzailearen alde bideratuz, tokiko ekoizlei lehentasuna emango diete. Eta kalitatezko produktuak bermatzeaz gain, altelarik ekologikoan, baina beti ere ekoizpen sozialki jasangarria eta baldintza duinetan emandakoa izango du Dornakulantz elkarteko kidea eta saltukiko langilea. Azkeneko azten izan dugu lan pilaketa bat, horre eh, azkenko goza guztiak lotzeko, minon bai listo, eh, hemen ditugu ja lehenbiziko eskari guztiaren ba, produktuak, eh, ba, esan bezala bat dire ba, ba, kafea, tea, arroltzak, eulioak, kontxerbak, e, eh, pasta, granelak eta badire, eta hori hasi gara e, ari garen moduan, ba, produktu ez ditugu izango hasiratikan produktu guztia, baina bueno, hemen ditugu hasirako hoiek eta jongo garela gero ere zabaltzen, ez, e, aukera. Hmm. Eta bai, egia san konten, e, ze hemen dugun produktu bako atzean historia bat dago, ez, eta historia hoiek ezagutzea eta gainera ikaspen handia izan da e, eh, esnekiaren inguruan eh, ekoizle bakoitza ere ezberdina da. Eh, adibidez bai esan duzun bezala idoki da sare bat iparralden badena ekoizleen arteko bagindartzeko edo azken ordezkatzen ditu ekoizle unitz eta baita ere azkenan jende unitz. Hau zehazki duguna da urruñako basterri bateko ardi eta aguntz gazta dira hmm. eta bueno ba bertan konturatzen zara azkenean ze zenbat implikatzen duen eh, gazta ekoizpen bat, eh? Osa, gazta iatea, azkenean, da baserri bat, da lur guztiek, da ardioiek zaintzea, gainera ardioiek nola zaintzen jakitea, Osa, horre, azkenean, zu gazta zati hori jaten duzunean, ikusten duzu eta ba, e, oroitzen duzu gero, ez, eh, hau guztia. Eta, eta hori, ba, benetan, e, ba, idokirekin ere gainera, da sari asuntiresgarria, eta horre ere, ba, bidatzea ere, idoki, e, konsumitzera ere, eta gero azpien badugu ere jauregia dela anizen e, baztanen egindako behi e, esnekiak, eta gauza bera ez, berriz ere da ekoizpen bat, lur bat handi bat, e, ba, familio bat abilen alanean, e, behiak du, eta gainera ekologikoan egiteko, eta horre beti ere eraduin batean zaintzeko animali guzti hauek ez. Irekitze ekitaldian bazkide batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu, iker eta jone esaterako ekonomia soziala sustengatzeko ekimen erakargarria izanen dela azaldu digute. Bueno, ba, hori guk ikusten genuena hori bazkidizatarena, hori gu bai ikusten dugu, ba, jotzen diola ez, bazkenean ba, badela tresna bat hau, ba, gure gure sukaldetara ba, elikadura osasuntxoago bat eta bertakoago bat ekartzeko, baina baitare dela modu bat, ba, Euskal Herrian dauden ekoiz lezberdinak, pues, bere, lan, le, bere lanbidea eta bere bizimodua modu duin batean e, mantendu alizateko. Bai argi utzi nahi dugu implikazioa dela boronda batezkoa, osea, nebalimaduzua bali maduzu sortzen dugu talde batek, ez da ekintza pribatu bat, baizik eta gera pertsona desberdin, Orduan, norbaitek bali maduka helikadura subirautzan e, eh, edo zein, ez dakit, eh, iniziatiba garatzeko asmoa, eh, irekia da iniziatiba, osea, labore irekia dago, hitz egiteko, asambleatan elkartzeko, eta aurrera eramateko edozein proiektu honekin zer ikusia daukatena. Labore txingudiko kontsumo taldearekin bat egiteko urtero irurogei euroko kuota ordaindu beharko da. Baskideza honen bidez, irungo lakasita gaztetxean, ireki duten saldokian erosketak egiteko aukera y duzue.